60. pitanje. Nekolicina bosanskih dajija smatra da je brošura svatanja koja trebamo ispraviti donijela daleko više štete nego koristi. Kako je vaše mišljenje? Bismillahirrahmanirrahim. Ja vidim da dobila puno, puno pozitivni stvari. Ako vjerujete, ja sam samo koliko sam ištampario dok sam bio u Bosni, a samo ljudi idi na štamparija deset hiljada, pa dvadeset hiljada, pa di... I dok malo prije ljudi meni nazovu, hoćemo štamparim opet. To je, to je, kažemo da Allah, pa to je, to je naprotiv, brać. Koliko sam vidio dobar rezultat razumjeti od toga, pa ja ne vidim tako, vidim da ima veliki hajra od toga i molim Allah da primi moje dijela. Amin, ja.